الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهر بريبا الله جل شانه في دنسي صلوات السلام نبسني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojte se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću. I ne mojte umirati, a sam kao pravi musliman. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umirati samo kao pravi musliman. Draga braću, za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć i njegovu dozvolu večeras nastavljamo sa tumačenjem imanskih šartova. Tačnije, govorit ćemo o vjerovanju u Allahu i tabaraka wa ta'ala meleke. Kao što vam je poznato, da smo završili, koliko se sjećam, pet ili 6 predavanja, o tome što znači vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala, što znači vjerovanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a večeras ćemo govoriti i mislim da će nam večerašnje predavanje biti dovoljno, govorit ćemo o vjerovanju u Allahu i tabaraka wa ta'ala meleke. Vjerovanje u Allahu tebarak ve taala meleka se spominje i u Kur'anu i u Sunnetu odma posle vjerovanja u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I tako sigurno vam poznato uh, hadis Džibrila, odnosno ono što smo kao djeca učili u Mejtefima, odnosno imanski šartovi da idu amantu billahi wa malaikatihi. Vjerujem u Allah i vjerujem njegove meleke. Tako je spomenuto u hadisu Džibrila. I također se isto tako spominje na više mjesta u Kur'anu je na primjer uzvišeni Allah tebareke ta'ala kaže Kullun amena billahi wa malaikatihi svi vjeruju Allah i njegove meleke zatim još na drugim mjestima u Kur'an. Uh, e, jedan broj islamskih učenjaka je govorio zašto je došao ovaj redoslijed u spominjanju imanskih šartova. Zašto je prvo spominje vjerovanje u Allaha, pa zatim se spominje vjerovanje u Allahove tabarak wa ta'ala meleke prije nego što se spominju u knjige i poslanici i tako dalje. Pa jedan broj ileme kaže da je uzrok tome zato što su meleki, zato što su oni posrednici, da tako kažemo, između Allaha tabaraka wa ta'ala i njegovih robova. Odnosno, oni su ti koji donose objavu. I s obzirom da su ona, oni prva veza sa ljudima, zato dolazi spominja njih odma poslije uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Normalno, znate da je vjerovanje u meleke da spada u nešto što se zove gajb, odnosno na vidljivi svijet. I čovjek vjeruje u meleke, iako ih ne vidi. I to je ono, u stvari, što je suština ove vjere. Da vjeruješ u ono što ne vidiš. Pa i vjeruješ u Allaha tabaraka wa ta'ala, ali ga ne vidiš. Vjeruješ u meleke, ali ih ne vidiš. Vjeruješ da su poslanici od Allaha tabaraka wa ta'ala, da im je došla objava, iako nisi vidio onaj moment kada im dolazi objava. Međutim, u to vjeruješ. Zašto? Zato što ti uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala poslao jasne dokaze da to postoji i da je to tako i tako. I to jeste suština. I to jeste iman. Da čovjek viruje u one stvari koje nije vidio. Znači isto to spada kada govorimo o stvarima koji su vezani za smrt. Koji su vezani za ahiret. Za džennet, za džahennem. Čovjek iako nije vidio ahireta. Neće ga vidjeti na dunjaluku osim u momentu kada mu dođu meleki smrti da mu uzmu dušu. Čovjek vjeruje u to. Ima ubjeđenje u to da je to tako i da ne može biti drugačije. I zato vjernik u sve ono što je došlo od Allaha tabarika wa ta'ala i što je došlo od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam vjeruje tako kao da je vidio. Vjeruje tako kao da je vidio. I zato pogledajte kako su govorili ashabi, kako je govorio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Kaže tako mi Allah, kada bi se sada digla perda, Znači kao da ima perda između mene, govori Ebu Bekir, kao da ima perda između njega i ahireta. Između njega i džennata i džahnama. Kaže, kada bi se digao taj zastor, kaže, ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Ništa se moje vjerovanje ne bi povećalo. Zašto? Zato što je vjerovao tako, kao da to vidi. I zato je Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu nazvan as-siddiq. Istino ljubljiv. Onaj koji voli istinu. Koji sve što bi došlo, odmah bi to povjerovio. I zato kada se desio događaj mi'rađa, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzdignut i dušom i tijelom na nebo, na prvo nebo, pa na drugo nebo, pa na treće nebo, pa na četvrto nebo, ljudi su sumnjali. Međutim, Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo da se to desilo, rekao je samo, jel to rekao on? To jeste poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ako je to rekao gotovo, u to se vjeruje. Znači, nema da kaže, pa moglo je ovako, moglo je ovako. Ako je nešto izašlo iz poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam, usta to istina. I nema tu čovjek da kaže pa možda je to moglo ovako i ne možda to rekao. Da. Sve ono što izađe iz poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam usta to istina. I zato, brate, pažim samo na hadis kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio kaže فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ I tako mi onoga u čoj ruci moja duša iz ovih usta ne izlazi osim istina. Iz ovih usta ne izlazio osim istina. To jeste iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, islamski učinjaci kada govore vjerovanju meleke, kažu, odnosno spominju stvari šta se podrazumijeva vjerovanju Allahove tabarak wa ta'ala meleke. Jer vjerovanju Allahove tabarak wa ta'ala meleke, ako bi se vratili na Kur'an i sunnet, vidjeli bi da to podrazumijeva više stvari. Tako između ostalog ono e, što vjerovanju Allahove tabarak wa ta'ala meleke podrazumijeva jeste vjerovanje da su to Allahove tabarak wa ta'ala robovi, da su to bića koja Allah tabarak wa ta'ala stvorio isto kao što je stvorio čovjeka. Međutim, kao što je došlo u hadisu koje zabilježi ima muslim, od Aisha radijallahu ta'ala anha, da su meleki stvoreni od nura, od svjetlosti. A čovjek je stvoren od čega? Stvoren od zemlje. A džini, to jeste šeitani, su stvoreni od čega? Su stvoreni od vatre. Međutim, meleki su stvoreni od nura. Oni su Allahu i tabarak wa ta'ala robovi. I zato vidjet ćete, spomenut ćemo na kraju, zabludu nekih koji se pripisuju islamu, modernista, koje smo imali priliku koji su tumačili postojanje meleka i džina i šeitana sa pozitivnom, odnosno negativnom energijom u čovjeku. Ili sa nekim mikrobima, ili sa nekim bolestima. Kažu, to označava, to označava meleke. Pozitivna energija u čovjeku označava meleke. Uh, negativna energija u čovjeku označava šeitane. Međutim, kažu da postoji nešto št, meleki, u smislu da sto bića koja govore, koja postoje, koja hodaju, kaže to čovjekov razum ne može ne može da shvati. Naravno da je to zabluda i ne samo da je zabluda, nego takvo vjerovanje kufr uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa su tako meleki bića koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio i stvorio ih od nura. I ono što je glavna osobina meleka jeste da su uvijek u pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da nikada nisu na pokornosti. Nego izvrš, sve što im se naredi, izvršavaju. I zato na više mjesta uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala to spominje, pa kaže, na primjer, fe in istakbaru, pa ako se oni uzohole, to jeste ljudi koji neće da povjeruju, obraća se poslaniku alaihi salatu wasalam, فَالَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Pa oni koji su kod tvojeg gospodara, to jeste meleki, Allaha veličaju i jutrom i večeri. Znači nema momenta, a da meleki ne veličaju uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim također od vjerovanja u Allaha tabarak wa ta'ala meleke podrazumijeva da vjerujemo u njih i u opis onako kako je došlo samo u Kur'anu i sunnetu. Pa je tako od Allaha tabarak wa ta'ala mudro bilo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio meleka Džibrila dva puta u njegovom pravom liku. Da je vidio meleka Džibrila dva puta u njegovom pravom liku. Tako je zabilježi imam Ahmed u svom usnadu, a Hafiz ibn Kesir kaže za sened ovog hadisa da je dobar, Abdullah ibn Mas'ud prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio meleka Džibrila u njegovom pravom liku i da je imao šestotina krila. Da je imao šestotina krila. A da je svako krilo toliko, kaže, sad da bihil ufuk. Kaže da je zaklonilo horizont. Da je toliko da je zaklonilo horizont. Znači jedno krilo da je zaklonilo ono što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mogo da vidi od horizonta. Pa zamislite onda kolika je, kolika je njihova veličina. Također je došlo hadisu muslimu da poslanik sallallahu alaihi wa sallam govore o tome kada je vidio također Džabrila u njegovom pravom liku, kaže vidio sam ga kako se spušta sa neba. Kaže svojom veličinom je prekrio ono što je između nebesa i zemlje. Hoće da također, znači slično poput ovog hadisa, kada ga je vidio, nije ništa mogao da vidi, nije ništa mogao da vidi osim njega. Također njegov, njihov broj, znači poznaje sam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni broj meleka, poznaje sam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zato zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu od Abu Zarra al-Ghifari radijallahu ta'ala anhu hadis da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ja vidim ono što vi ne vidite. Ja znam ono što vi ne znate. I čujem ono što vi ne čujete. I onda je rekao atati sama. Kaže čuo sam sada čuo sam glas nebesa, odnosno škripanje nebesa. Kaže kako da ne škripe, kaže kada na njima nema prostora koliko je četiri prsta. Da nema prostora na nebu koliko je četiri prsta, a da na njemu nije melek koji čini seđdu uzvišanom Allahu tabarak wa ta'ala. Da nije melek, znači na svakom mjestu je melek koji čini seđdu uzvišanom Allahu tabarak wa ta'ala. Također, izabilješ imam Bukhari u svom sahihu i muslim od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je posljednik sallallahu alaihi wa sallam spominjao događaj mi'arađa. To jeste kada je uzdignut i dušom i tijelom na nebu. Pa kaže, došao sam do Bejtul Ma'mura. A Bejtul Ma'mur je braćo nebeska kaba. Bejtul Ma'mur, zapamtite, je nebeska kaba. Znači, to je kaba oko koje, odnosno koju obilaze meleki. Kao što ljudi na zemlji obilaze ovu našu zemaljsku kabu, tako meleki obilaze Bejtul Ma'mur. I ona se nalazi tačno iznad kabe. Kažu, učenjaci kažu, kada bi pala, pala bi tačno na kabu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže vidio sam Ibrahima alejhi salam kako je naslonjen na Beitul Ma'mur. A kaže u Beitul Ma'mur svaki dan uđe 70.000 meleka. Kaže koji se ponovo u njega vraćaju. Znači svaki dan u Beitul Ma'mur uđe 70.000 meleka koji se posle toga nikada više ne vraćaju u Beitul Ma'mur. Znači zamislite onda koliki je, koliki je broj meleka. Zatim također kada je u pitanju, kada je u pitanju naziv meleka, obavezni smo tu da stanemo samo onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu. Znači nazivi meleka, njihova imena, znamo samo koliko nam je došlo u Kur'anu i sunnetu. Pa tako znamo da je melek Džibril, melek koji donosi objavu. Znamo da ima melek koji se zove Israfil. Znamo da ima melek koji se zove Mikail. E, da ima dva meleka koji se zovu Munkir i Nakir. Međutim, među su ušla neka imena za koje ne postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu da se tako naziva. Kao što ljudi kažu za meleka smrti Azrail. Kažu došao mu Azrail i tako dalje. Znači nije došlo ni u kakvoj predaji u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se melek smrti naziva Azrail. To je došlo u predajama kod kršćana. Međutim, te predaje nemaju nikakvu irodostojnost. I zato je ispravno, kao što kažu islamski učinjaci, da se melek smrti zove melek smrti. Kao što ga je nazvao Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu, kao što kaže melekul maut melek smrti, da se tako naziva. Znači da se ne koristi naziv koji nije došao u Kur'anu i sunnetu Allahu oposlanika sallallahu alihi wa sallam. Obratite pažnju sad na jednu stvar. A to je, draga braćo, da ova stvorenja. Allah tabarak wa ta'ala im je dao određenu zadaću. I to ni u kom slučaju ne ukaziva da se oni, kao što su to činili neka plemena, da se oni nauzu billahi ta'ala da se obožavaju. Allah tabarak wa ta'ala im je dao moć, dao im je snagu. Međutim, ne radi toga što je Allahu tabarak wa ta'ala potrebno da mu oni pomognu, nego radi Allahu je tabarak wa ta'ala mudrosti. I to, kao što ćemo vidjeti sada, što određeni meleki izvršavaju određene zadaće, to nije zato da Allahu tabarak wa ta'ala u tome pomognu, nego zato što je, kao što rekao, to Allahu tabarak wa ta'ala mudrost. I zato, na primjer, isto možete, kao što često spominjemo, Allah tabarak wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju koliko? U šest dana u šest vremenskih razdoblja. Allah subhanahu wa ta'ala da je tio da nebesa i zemlju stvori u djeliću sekunde, u djeliću stotinke, da kaže samo kun, budi i ono biva, Allah tabarak wa ta'ala bi stvorio. Međutim, Allah je mudrost da se nebesa i zemlja stvaraju u šest dana. Isto tako Allah tabarak wa ta'ala je mudrost da za sve pojave ima Allah tabarak wa ta'ala meleke koji su za to zaduženi. I zato jedan broj islamskih učenjaka kažu da to ukaziva na red i disciplinu. Znači, kao što je s druge strane došlo nama u Kur'anu i sunnetu da moram imati red i disciplinu, znači isto tako melek ima i red i disciplinu. Međutim, oni tu disciplinu, šta? Oni je ne krše. I zato čak kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na, bio na mi'arađu, kada je sa njim išao melek Džibril od neba do neba, na svakom nebu je bio melek. Koji je pitao ko je? Pa je mi rekao Džibril, a ko je s tobom? Sa mnom je Muhammed. I kaže onda uđite. Znači red i disciplina u svakoj stvari se poznaju. Od zadaća meleka prije svega jeste da donose objev. I zato znate iz sire poslanika sallallahu alaihi wasallam, prvi moment kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao melek Džibril. I, kako je, I kada mu je donio prve ajete sure Iqre. I kako se poslanik sallallahu alaihi wasallam osjećao kada mu je prvi put došao melek. I zato Allah ve tebarek ve ta'ala mudrost je da čovjek ne može da vidi meleke. Jer svijet meleka je drugačiji svijet. Meleci su stvoreni od čega? Od nura. I čovjek ne može da izdrži da to vidi. I čovjek, sama blizina meleka utiče na čovjeka. I zato Allah va tabarak va ta'ala mudrost da čovjek, da je to udanjeno od čovjekovog svijeta. U smislu meleki u njihovom pravom liku. Kao što je uzvišeni Allah tabarak va ta'ala, na primjer, udanio čovjeka. To jeste učinio nemogućim da čovjek čuje kažnjavanje mrtvih. Odnosno kabursko iskušenje. I zato kao što smo bili citirali hadisu muslimu, da poslanik sallallahu alaihi wasallam govoreći o kaburskom iskušenju, kaže da ga čuju svi osim ljudi. A kaže da ga čovjek čuje, pao bi u nesvijest od, da kažemo, grozote toga što bi čuo. I zato čovjek kada uđe među kaburove, kada uđe u mezaristama, ne čuje. Međutim, čuje se osim insane, zato ako je životinja tu, ona čuje. Međutim, čovjek kažnjavanje u kaburu, kažnjavanje u kaburu ne čuje. I zato glavni zadaća meleka jeste da donose, draga braću, objavu. Melek koji je zadužen za donošenje objave je melek, melek Džibril. Također, prilikom stvaranja čovjeka, kada se čovjek stvar utrobi majke, kada se začme, znači, meleki su uz čovjeka. I kao što vam je poznat hadis u Buhari muslimu od Abdullah ibn Mesuda, da čovjek kada utrobi majke, da mu dođu meleki koji zapišu šta? Je li sretan ili nesretan? To jeste da li osnovnika džennata ili osnovnika džahnama? da mu zapišu njegovu obskrbu, da mu zapiše dokada će živjeti i tako dalje. I zato je došlo Adisu Buhari muslima da melek koji je tada sa čovjekom da kaže Allahu kakva mi je obskrba, pa mu zapiše. Allahu dokle će živjeti, pa mu zapiše. Allahu je losavnika džennata ili džahnama, pa se to zapiše. Također čovjek kada se rodi, također su sa njim meleki. I zato uh, kada bi sabrali sve dokaze iz Kur'ana i sunnata, vidjeli bi da sa čovjekom koliko meleka? Četiri meleka su sa čovjekom. Znači dva meleka koja pišu njegova dobra ili loša djela. Jedan s desne i jedan s lijeve strane. S desne strane koji piše dobra čovjekova djela, s lijeve strane koja piše loša čovjekova djela. Također s melekom, sa čovjekom imaju dva meleka koji ga čuvaju od nedača. Kao što je to spomenuo Allah tabaraka wa ta'ala u suri Ar-Ra'an, lahu mu'aqibat min bejni yadehi wa min khalfi, jahtadunahu min amrillah. Znači da sa čovjekom imaju oni koji ga čuvaju. U tefsir ovoga je došlo, kao što su prenosio dali radijallahu ta'ala anhu, da je došlo da sto meleki koji čuvaju čovjeka, osim kada dođe nešto što je Allah tabarak wa ta'ala odredio da čovjeka zadesi, kao na primjer smrt ili neka zadaća kod Allahu kadara, onda dopuste da se to dopuste da se to desi čovjeku. Također jedna stvar znači što utječe na čovjeka, a to je da čovjek zna da uvijek pored njega ima neko komu bilježi djelo. I da čovjek koliko god bio sam, koliko god bio udaljen, koliko god bio udaljen od očiju ljudi, od očiju onih koji ga znaju, čovjek ponekad uh, osjeti i želi da radi da kažemo ono što ne bi radio u svojoj sredini. Znači da zna da ne može da se udalji prije svega od Allahovog tabaraka ta'ala znanja. Jer god da bude, da bude u mrkloj noći, da bude ovdje, Allah tabaraka ta'ala zna šta radi. S druge strane, tu su uvijek meleki koji će zabilježiti ono što on, što on učine. S tim što je došlo, hadis koji je zabilježio imam At-Tabarani, šehr Albani kaže da ovaj hadis vjerodostojen, od Ebu Umane radijallahu ta'ala anhu, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao da čovjek kada učini grijeh, čovjek kada učini grijeh, da melek koji je sa lijeve strane, to jeste koji piše loša djela, da ga pričeka še sahata. Da ga pričeka še sahata. Ako se pokaje u tom periodu, istagfir Allah tabaraka ta'ala, zatraši oprosto od Allah tabaraka ta'ala, melek mu, melek mu ne zapiše, ne zapiše loše djelo. I kao što rekao, šeha Albani je za ovaj hadis rekao da je, da je vjerodostan. Također što od zadaće meleka, jeste da čovjek kada umire, kada napušta dunjaluk, da melek smrti dolazi i da mu uzima dušu. I onaj e, broj meleka koji uzmaju čovjeku dušu, u osnovi je jedan, da kažem. Znači, melekul maut. Melek smrti. Međutim, također sa njim dolaze i drugi meleki da mu pomogne da uzme čovjeku dušu. Jer naravno, razlikuje se duša, razlikuje se duša od duše. Također, od e, zadaća meleka jeste da čovjek kada umre, kada bude u kaboru, da mu dolaze dva meleka koja mu postavljaju pitanje znači koje postavljaju ona tri pitanja koje smo često spominjali i da se oba dva meleka zovu Munker i Nakir. Također od zadaće meleka da ima melek koji je zadužen, koji će puhnuti u rok, kada će umrijeti sve što je bilo i kada e, sve što je bilo živo na nebesima i na zemlji. I da će puhnuti drugi put u rok i da će biti proživljeno sve što i kada živilo na zemlji i na nebesima. Također od zadaća meleka jeste da su oni čuvari džennata i čuvari džahnama. I zato uzvišen Allah tabarik wa ta'ala u suri Zuhruf spominje e, kada će stanovnici džahannama zovnti, stanovni, e, zovnti čuvara džahannama. Meleka koji se zove Malik. Meleka koji se zove Malik. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ I kaže stavnici Jahannama će zovniti o Malik, zovn će ga po imenu. Čuvara Jahannama, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Neka nam tvoj gospodar presudi, to jeste nek nas usmrti. Jer stavnici džahannama, ako su vjernici, to jeste ako su bili mumini, uđe u džahnam shodno koliko su imali od grijeha. Međutim, nevjernici, oni koji su umrli kao nevjernici u džahnamu će ostati vječno. I nema smrti. I zato od najtežih trenutaka, kada će stavnicima džahnama biti rečeno, nema smrti. Znači, vječno ostajete u džahnamu tako, da se patite. I zato će zovniti nadav ja malik li jakdi alej narbuk. O malik, zamoli svog gospodara da nas usmrti da nemamo više ovih patnji. Pa će im on odgovoriti, kale innakum makithun. Pa će im malik, melek smrti, odgovoriti, vi ćete u njemu vječno ostati. Znači, zamislite kako će te riječi pasiti stavnicima džahnama. Da će im biti odgovoreno, vi ćete u njemu vječno ostati. Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, kaže, kao što je zabilježi Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, da će od onog momenta, kada su pitali malika, čuvara džahennama, proći do onog momenta kada će im on odgovoriti, vi ćete vječno ostati, da će to do tog njegovog odgovora, od njihovog pitanja proći hiljadu godina. Da će samo hiljadu godina znači preći šta? Da im on kaže, vi ćete u njemu vječno ostati. Pa zamislite onda kakva je i kolika je vječnost. Dok s druge strane isto tako imamo, znači meleke koji su zaduženi, odnosno koji su čuvari džanneta. I zato hadis kojeg je zabilježio imam muslim u svom sahihu od Anasa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Ati babel dženne. Ovo ovaj je hadis dobro zapamte. Allah vas nagradi. Kaže posanik sallallahu sallam Ati babel dženne. Fa estaftih. Kaže posanik sallallahu alaihi wa sallam doći ću na džennetska vrata. To jeste kada se ljudima presudi. Kada završi se sa sudim danom. Ati babel dženneti fa estaftih doću na džennetska vrata, pa ću zatražiti da mi se otvore. فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتَ Pa će mi čuvar džennetski vrata reći, مَنْ أَنْتَ Ko si ti? Pa ću mu reći, ena Muhammed. Pa ću mu reći, ja sam Muhammed. Pa će mi odgovoriti, بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكِ Naređeno mi je da nikome prije tebe ne otvaram ova vrata. Znači od svih naroda, od svih umeta, naređujemo da nikome otvori vrata prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte, či znači zato pogledajte razliku između stavnika džanneta i između stavnika džahnama da nas Allah tabarak wa ta'ala učini od stavnika džanneta. Draga braćo, e, vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala meleke kao i vjerovanje u svaki drugi imanski šart. Nije nešto samo što, kako da kažemo, čovjek vjeruje što ponavlja <clears throat> svojim jezikom. To je nešto što podrazumijeva. Podrazumijeva određene stvari. I to vjerovanje ostavlja traga na čovjeka. Pa tako jedna od osnovnih stvari, na primjer kada govorimo o vjerovanju Allahu te barek ve taala meleke. Šta znači to za čovjeka? Prije svega znači što čovjek sa tim biva mumin, što biva vjernik. A čovjek kada je postao vjernik, kada je na, na dunjalu mumin, on je uspio na dunjalu ki na hiretu. I to mu je da tako kažemo, ako umre sa imanom, to mu je garancija da neće vječno biti stanovnik džahnama. Možda uđe u džahnam ako mu Allah naprosti radi njegovih griha, međutim neće ostati u džahnamu vječno. I zato zamislite šta znači da čovjek napusti dunjaluk kao nevjernik. I zamislite šta znači da ostane vječno u džahnamu, gdje najblaža kazna da čovjek u vatri bude do članaka, a da mu mozak njegov vri o te vrućine kao što je zabilježima muslim u svom sahihu. Znači, zato pogledajte što znači vjerovanje u imanski šart, jer vjerovanje, da bi bilo potpuno, moraš da vjeruješ svaki imanski šart. I da znaš da to vjerovanje podrazumijeva. Ne da to bude nešto što ide preko tvojeg jezika i tako dalje. Ne. Nego što ostavlja trag na tvoj život. I zato osnovna stvar što sa tim bivaš mumin. Sa tim druga stvar što možeš vidjeti. Iz ovoga što smo spomenuli. Da čovjek Znači, njegov ibadet koji on čini, jedino koristi njemu. Znači, ti ako si ne pokoran Allahu tabaraka wa ta'ala, je to kakva šteta za uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala? Pogledajte koliko je Allahovi robova. Svaki dan 70 hiljada ih uđe, koji ni jednog momenta nisu nepokorni uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ I sve što im se naredi, on to izvršavaju. Allah tabaraka wa ta'ala ima vojske takvi koji smo u svakom momentu pokorni. Pa da li onda nešto znači, ako mislimo da znači nešto za Allaha tabaraka wa ta'ala, ako mi je neko nepokoran? I zato Allah vas nagradio. Znači, dobra djela koja činim, greha koji se klonimo, to je nešto samo što koristi nama, odnosno, odnosno šteti nama. Zatim, draga braća, jedna stvar na koju želim da obratimo pašnju. A to je Šta znači vjerovanje u gajb? Vjerovanje u ono što ne vidiš. Vjerovanje u gajb, ono što ne vidiš, je nešto što nas čini drugačijim od hajvana. I čini nas drugačijim od nevjernika. I čini nas drugačijim od griješnika. Jer čovjek kada vjeruje u gajb, u ono što je došlo u Kranu i Sunnetu, u to vjeruješ. Čini da čini djela neka čovjek. Da će mu neko sa strane možda reći, ovaj mahnut, što to radi. Međutim, on zna zašto to radi. Je tako? I zato pogledajte primjere Kur'ana i primjere sunneta. I zato sam bio spomenuo prije. Da ću vam citirati hadis, odnosno da ćemo ga citirati u njegovoj potpunosti. Hadis Ma'iz ibn Malika, radijallahu ta'na anhu, i žene koja se zvala Gamidija, dvoje ljudi koji su počinili zinalog za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I šta je njihov iman učinio da oni uradi? Traga vraću Ma'iz ibn Malik, ovaj hadis inače prije svega zabilježi Buharija i muslim svojim sahihima i sakupljači sunena Ebu Davud i drugi. Tako da se neću vraćati na neke detalje, osim možda ponekad. Ma'iz ibn Malik je bio ashab Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je počinio zinalog, počinio blud a bio je prethodno ženjen. Što znači da onaj koji onaj što znači da ga slijedi kakva kazna? Smrtna kazna. Jer čovjek musliman koji je bio ženjen prija pa se razveo ili u tom momentu oženjen, počini blud, njegova kazna je kakva? Njegova je smrtna kazna. Znači da se kamenuje. Ovaj ashab je bio takav. I učinio je zinaluk sa istom takvom ženom koja je bila u braku prijateljno i u tom momentu. Uglavnom osoba koja se zove Muhsan. Koji također slijedi smrtna kazna. I Majz ibn Mali kada je ovo učinio, nije ga niko ufatio dok to učinio. Nije došao neko i ufatio ga kako radi taj grijeh i doveo ga pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego ona iman u njemu koji je bio i koji nije dozvolio, koji nije mogao da ide sa tim grijehom, dok se ne očisti na dunjaluku, učinio je da dođe kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam da mu kaže, ja Rasul Allah tahirni, o Allaho poslaniće očisti me. Što znači očisti me? To jeste izvrši nadamnom kaznu. U drugim hadisma je došlo da onaj musliman nad kojim bude izvršena šariatska kazna, da će mu sa tim činom te šariatske kazne, da će mu grijesi biti oprošteni misli se taj grijeh koji je počinio. Znači to mu je kefaret, to mu je brisanje grijeha. Znači šta je brisanje grijeha? Brisanje grijeha mu je da se nad njim izvrši šariatska kazna. Pa je došao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao Tahir mi ja Rasulallah. Očisti me Allahu poslaniću. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je ovo čuo, rekao mu je bježi. Vajhak, teško tebi. Nije ga poslanik alaihi salatu wa sallam pitao zašto da te očistim? Nego mi je rekao, idi i traži oprost od Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je otišao. Pa je opet došao. I rekao, Allaho poslaniće, očisti me. Pa mu je opet poslanić sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi. Pa je otišao ne tako daleko, pa se je ponovo vratio i rekao, o Allaho poslaniće, očisti me, očisti me. Pa mu opet poslanić sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi. Pa mu došao četvrti put i rekao, Allaho poslaniće, očisti me. Pa mu četvrti put Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže od čega da te očistim? Kaže očistim od zinaluka. Pa kada je čuo ove riječi, poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao uzmite ga i kamenujte ga. Međutim, prije nego što mu je rekao, prije nego što je rekao sahabima, uzmite ga i kamenujte ga. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao, pogledajte subhana milosti, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, e bike džunun, kaže da ti nisi slučajno ma po magnitu. Jesi li svjestan onoga što govoriš? Kaže da nisi, kaže, po magnitu. Pa kaže, Allah poslanić, ja mahnit. Pa kaže ashabima koji su tu bili, a šeriba hamren, kaže da nije slučajno popio. Pa mi pri, pa je prišao jedan ashab i pomirisao ga. Kaže, Allah poslanić, ne čujem miris alkohola. Pa se obratio njemu i rekao, rekao mu je, kaže, la'alleke qabelte, Možda si kaže, možda si je samo poljubio. Možda si je samo poljubio ili dodirnuo. Znači nisi imao polni odnos. Kaže Allahu poslaniće, ne. Kaže, nego sam učinio zinaluk onako kako jeste zinaluk. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se uzme i da se kamenuje. Pa su ga kamenovali. Kamenovali su ga do smrti. Kamenovali su ga do smrti, pa su ljudi počeli da govore o njemu. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je čuo šta govore, rekao je, kaže, tako mi Allaha, kada bi se njegova teuba, kada bi se njegovo pokajanje podijelilo na jedan cijeli ummet, bilo bi im dovoljno. Kada bi se njegovom teubom, jednog čovjeka, tako jakim pokajanjem, pokajao jedan cijeli narod, tom narodu bi bila dovoljna ta teuba. I kamenovali su ga. Međutim, ne posle njega, došla je žena koja se zvala Gamidija. To jeste žena iz plemena Gamid. Pa rekla isto kao što je rekao Ma'is. A znala je što je slijedi. Rekala Allahu poslanići očistima. Pa je poslanić sallallahu alaihi sallam isto rekao, teško tebi idi. Pa je mi rekla Allahu poslaniće, ja sam trudna. Ja sam trudna od majzovog zinaluka. Pa je poslanić sallallahu alaihi sallam rekao, idi dok rodiš. Kada rodiš, onda mi dođi. Pa je otišla i rodila dijete. U jednom rivajcu se kaže da je rekao idi i kada rodiš i kada dijete samo počinje da jede hranu. To jeste kada prestane sa čim, sa dojenjem, onda mi dođi. I sada zamislite. Znači koliko je period da žena rodi i da žena doji dijete. Znači da kažemo otprilike neke dvije godine. Znači dok rodi devet mjeseci ili manje, da je došla možda nekoliko mjeseci poslije Allahom poslaniku alihi salatu vesselam ili da kažem prvi mjesecima, zatim dvije godine dojenja otprilike, znači da kažemo od dvije do tri godine. <coughs> poslije toga dolazi Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dolazi mu sa i kaže, evo me Allahu poslaniće, a evo kaže mog djeteta, kaže koji jede hranu. وفيدهي خبز أكاجي ديته وصوي روتسي درجالو وصوي روتسي درجالو هلب كاجي أو ما الله بسلانيكي يبو موك ديتتا فكاجي إزرشي ندم نوم الله بكزن فبسلاني صلى الله عليه وسلم ناريديو da se zakopa u zemlju do prsa, kako se izvršava šariatska kazna za blud. I da se kamenuje. Da se kamenuje do smrti. Pa među njim ashabima, koji su je kamenovali bio i Halid ibn Walid. To je poznati vojskovođa. I prilikom kamenovanja rekao je nešto ružno o njoj. Pa mi je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam Mahlan ja Halid, polako o Halid. Kaže, kada bi se čovjek velikog grijeha i velike nepravde pokajao njenom teubom, la gufira lahu. bilo bi mu oprošteno. Kada bi se čovjek pokajao, le utabe bi sahibu maksim, kaže Allah tebarek ve ta'ala bi mu oprostio. Međutim, šta je to što dovodi dvoje ljudi? Što je dovodi da smrtnu kaznu? Pazite, ovo je bilo za vrijeme poslanika, alaihi salatu wasalam. Šta je to što je učinilo da tu dođu? Njihov iman, njiha vjera u Allaha tebareke wa ta'ala. Jer čovjek kada učini neki grijeh, koji ne zna za Allaha tebareke wa ta'ala, ili Allah zapečati njegovo srce radi grijeha koje čini, može da hoda, hoda zemljom, može da hoda zemljom nadmeno, oholo, i da misli da ga nikada neće stići Allahova kazna. Međutim, čovjek koji ima iman, on zna da ima ahiret. On zna da ima ahiret. I ako dođe pred Allaha tabaraka wa ta'ala sa tim grijehom, a nije učinio taubu, ili nisu se ispunili uslovi taube, teško njemu. I zato čovjek odabire smrt. Zato će čovjek odabrati Znači tu stvar koja je najgora u očima ljudi. Radi čega? Radi njegovog vjerovanja u Allaha tabaraka ta'ala. I zato pogledajte, draga braćo, šta čini, šta vjerovanje u gajib čini od čovjeka. Vjerovanje u gajib čini od čovjeka da se čovjek, da čovjek bude drugačiji. Da zna ono što ljudi ne znaju. Da čuje, da kažemo tako ono što ljudi ne čuju. Znači on zna i vjeruje u iskušenju u kaburu. Vjeruje u to kako će biti kada meleki budu uzimali čovjeku dušu. Vjeruje u ovo, vjeruje da onaj koji ostavi namaz, da nema se nikada spasa. Čovjek koji je musliman, isčuje ili sluša ajete i čuje hadise poslanika alihi salatu wasalam o osobi koja ostavlja namaz i koja ne klanja namaz, znači može li tu, tu čovjek da bude ravna duša prema svom namazu? Hadis je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da prva stvar za koju će čovjek biti pita na sunjem danu je namaz. Ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa ti drugo neće biti dobro. To su riječi poslanika, alaihi salatu wasalam. Riječi koje izlaze iz usta koje govori samo istinu. Prvo je zašto će Allah tebara kutala pitat mene, tebe, njega, ovoga, onoga jeste namaz. Prije nego što te bude pitao, jesi bio pošten, nisi li bio pošten, jesi bio vaki, nisi li bio vaki, Allah će te pitati za tvoji pet vakat namaza. Ako tu mogneš Allah tebara kutala dati džavab, dati odgovor, moćeš Allahu te barek ta'ala dati odgovor za druge stvari. Ako to ne budeš, za druge stvari nećeš biti pitan. Za druge stvari nećeš biti pitan. I zato, draga braćo pogledajte važnost namaza. I zato često spominjem ovu stvar, zato što veliki broj, da ne kažem većina ljudi oko nas, nemaju svijeste, ne znaju ništa o namazu. A obavezni smo da pozivamo na lijep i mudar način. Zatim također ono e, od, da kažemo, vjerovanja i od stvari koje ćemo odnosno koje se mogu napomenuti normalno dolazi sad dosta pitanja koji su vezani za uh, vjerovanje u Allaha te bareke taala meni kada kažemo neka pitanja koja toliko nisu bitna to jest nisu bitna u smislu da čovjek ako te stvari ne poznaje uh, da kažemo da je neispravno čovjekovo vjerovanje u meleke kao na primjer pitanje da li meleki umiru ili na umiru e, i tako dalje. Znači to su stvari znači koje nisu osnovne, koje su vezane za vjerovanje u Allaha ve tebareke ve taala melek. Također normalno spomenuli smo znači zabludu modernista ili oni koji se pripisuju islamu, koji islam tumače svojim razumom i svojom glavom. I mi smo e, više puta ukazali, znači kao što kaže islamski učenjaci, da nema i ne može da bude kontradiktornosti između zdravog razuma kod čovjeka i između vjerodostojnih predaja, to jest, to jest između ajeta i vjerodostojnih hadisa. Ne može da bude nikako kontradiktornost. Međutim, kada čovjek počne previše veličati razum i previše davati pažnju razumu, onda može da ode u stvari kao što su ove. Znači da počne govoriti da u stvari, na primjer, kao što je jedan broj modernista otišao i nije kao uh, postojanje džina, postojanje šeitana, postojanje meleka i tako dalje, znači te stvari mogu da odvedu čovjeka u kufr, odnosno da čovjek sa tim postane nevjernik, da nas Allah ta'ala od toga sačuva. I zato kažem uvijek, znači za svako pitanje vjere, za svaku stvar i najmanju, da čovjek kada se vrati Kur'anu i sunnatu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da mu je tu spas, odnosno u odgovoru, u tom odgovoru da je spas za čovjeka i na dunjalu i na hiratu. Molim Allah ta'ala da nas smile i da nam oprosti. Znači kao što rekao, ovo je bilo kratko stvari koje su vezane za vjerovanje u Allahu tabaraka ta'ala meleke. Inša Allah ta'ala sljedeći put nastavljamo dalje sa tumačenjem imanskih šartova. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما